Я наймолодший член комісії, сказав він так тихо, аж з задніх рядів хтось вигукнув голосніше. Мені б пасувало говорити десь наприкінці, але я повинен внести ясність. В його очах світилася напруга, котра межувала з відчаєм. Він знав це і опустив очі долу. Йому коштувало надто багато сил виступити отак спокійно, безсторонньо, мов би аж байдуже. Я дуже поважаю Василя Васильовича. Але тут помилка логічна. Майдан аж чмихнув, його обличчя почервоніло. Він сказав, чи то роздратовано, чи то здивовано логічна помилка абсурд абсурду. Цей абсурд, тобто тут ірша інженер талановитий. Кажіть ясніше, все дужче дратувався майдан. Усі помилки нелогічні. Чи, може, нелогічні в своїй логічності? Він знову чмихнув носом. Через вас я теж заплутався. Вечірко трохи злякався директорового гніву, але зразу ж оговтався і казав далі безстрашно, хоч мов би й соромливо, чи навіть винувато дивлячись у підлогу. Так, логічні. Тут цілий комплекс. Який ще комплекс? Уже зовсім втрачав терпець майдан. Що ви вигадуєте? Я кажу так бо мушу об'єктивно, безсторонньо, об'єктивно чи безсторонньо? щось уловлюючи, грубувато запитав майдан. Вечірко знову знітився, проте мовив чітко, об'єктивно. Ну, що там? Трохи втомлено, наперед скоряючись чомусь неприємному, неминучому, підвів угору брови директор. Ірша приховав деякі факти своєї біографії. Його батько в час окупації був старостою. Ніби вихор пролетів по залу. Там зашелестіло, хтось охнув, хтось впустив на паркет портфель. Майдан оторопіло подивився на вечірка і хруснув сплетеними пальцями рук. Товаришу Ірша, підійдіть. З заднього ряду підвівся і підійшов до столу. Молодий, років під тридцять, мабуть, ровесник вечірка, інженер. Подивився на директора, як дивляться на поштаря, котрий приніс боязко очікувану телеграму. Його чисте обличчя залила смертельна блідість. Він був чимось схожий на вечірка, лише обличчя довгасте, красиві чіткі губи, золотисті брови і текуче м'яке обличчя, тільки ніс трохи великуватий з горбинкою, але саме та горбинка надавала йому особливої привабливості, робила мужнішим. Він стояв непорушно мабуть, у його душі було як у порожній льодовні. Він не приховував, неголосно сказав Тищенко і підвівся теж. Я поясню, це я порадив Сергієві обминути в анкеті про батька. Він мій земляк з колодязів на Чернігівщині. Я взяв його на роботу. Воно то так, не дивлячись на Тищенка, заперечив вечірко. Але я маю точні докази. Майдан потер долонями скроні. Було видно, що ця розмова це схоже на допит головування йому вкрай неприємні. Але він уже нічого не міг зробити і не хотів чи не одважувався перенести розмову на інший день у вуще коло.